Ponios lapės vedybos. Pirma pasaka. Buvo kartą senas lapinas, devinuodegis. Jam atrodė, kad jo pati neištikima esanti ir nutarė ją išbandyti. Atsigulė po suolu, guli, nekruta, lyg tikrai būtų negyvas. Pone lapė nuėjo į savo kambarį, užsidarė, o tarnaitė, panelė katytė, tupėjo ant prieždos ir virė valgyti. Kai pasklido kalbos, kad senasis lapinas pasimerė, tuoj ėmė suktis jaunikiai. Girdi tarnaitė, kažkas beldžiasi į duris. Nuėjusi atidarė, žiūri, jaunas lapinas bestovys. Ir sako jis, na, katyte, ką veiki, ar tu miegi, ar budi? Katyte atsakė, aš nemiegu, aš budžiu, klausi, ką dabar veikiu, darau alų, dedu sviesto, į svečius galiu pakviesti. Labai ačiū, panelė, atsakė Lapinas. O ką veikia ponia Lapė? Tarnaitė atsakė. Sėdi kambarį viena, apsiverkusi liūdna, ašaros kaip pupos byra, gailisi vėlionio vyro. Pasakyk jai, panelė, kad yra atėjęs jaunas Lapinas ir nori jai pasipiršti. Gerai, ponaitį, pasakysiu. Nubėgo katytė, trip tripu, uždarė durėlės, klip klipu. Pone Lapė, ar jūs čia? Taip, katytė, kaipgi ne. Prašosi pas jūs jaunikis. Kaip atrodo jis, sakykė. Ar turi jis devynės gražias karotas uodegas, kaip velionis ponas? O ne, atsakė katė, jis turi tik vieną uodegą. Jei taip, tai man jo nereikia. Panelė katytė sugrįžo ir pavarė jaunikį. Neilgai trukus vėl pasibeldė. Prie durų stovėjo kitas lapinas, jis irgi norėjo pasipiršti poniai laputei. Tas turėjo dvi uodegas, bet ir jam pasisekė negeriau kaip pirmajam. Paskui ėjo kiti ir kiekvienas turėjo vieną uodegą daugiau, bet visiems buvo atsakyta, kol pagaliau atėjo toks, kuris turėjo devynias uodegas. Kai našlė tai išgirdo, labai apsidžiaugė ir tarė katei, jei taip, visas duris atverkit ir senį Lapiną laukan ištrenkit. Bet kai susirinko visi vestuvininkai, senasis ponas Lapinas sukruto po suolų, išpėrė visą tą šutvę ir išvijo iš savo namų, kartu su ponia Lape. Antra pasaka. Kai senasis ponas Lapinas pasimirė, atėjo lapiai pasipiršti vilkas. Pasibeldė ir katė dirbanti pas ponę Lapę už tarnaitę, atidarė duris. Vilkas pasisveikino ir sako, gerbiamoji katė, laba diena, kogi sėdite tokia viena? Kągi jūs čia veikiate? Katė atsakė, trupinu į pieną bandelės. Ar nenorėtumėt aplankyti manęs? Labai ačiū, ponia Katė, atsakė Vilkas. Ar ponios lapės nėra namie? Katė tarė, Sėdi kambarientai, verkia rauda ištisai, ašaros kaip pupos byra, gailisi velionio vyro. Vilkas atsakė, jeigu į kito vyro geidžia, tai tegu žemyn greit nusileidžia. Katė tuoj laiptais guru guru ir štai jau prie salės durų, o degelė tik sulesgeno, penkiais aukso žiedeliais pastukseno, Paklausė, ar ponia namie ir pranešė, jeigu į kito vyro geidžia, tai tegu žemyn greit nusileidžia. Pone Lapė paklausė, ar tas ponas su raudonom kelnaitėm ir su smailu snukučiu? Ne, atsakė katė, tai kam jis man toks reikalingas? Kai vilkas nieko nepešęs išdūlino, tada atėjo šuo, paskui elnes, kiškis, lokys, liūtas – ir vienas po kito visi miško žvėris. Bet jiems visiems stigo bent vienos iš tų gerų savybių, kurias turėjo senasis ponas Lapinas, ir kiekvieną kartą katei teko jaunikį pavaryti. Galų gale atėjo jaunas Lapinas. Ir ponia Lapė paklausė, ar tas ponas su raudonom kelnaitėm ir su smailu snukučiu? Taip, atsakė katė, ir su raudonom kelnaitėm ir su smailu snukučiu. Tai tegu ateina, tarė ponė Lapė. Ir liepė tarnaitiai taisyti vestuves. Kate, aslą gražiai iššluok, senai lapiną pro langą ištvok, skanių riebių pelių man primedžiok, likščiol pati tik rydavai, manęs nei nematydavai. Ir buvo iškeltos vestuvės su jaunuoju ponu Lapinu. Visi šoko ir linksminosi, o jei nesiliovė, tai ir dabar tebešoka